บุ๊กทูห้าสิบหกเปเดสตอินเชสต์ความรู้สึกอเสียใจ มีความรู้สึก ต้องการ อยาก b i ติรัสโ o โลเจนเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก raspoloženi smo เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยาก nismo raspoloženi กลัว bojati se ดิฉันกลัว ja se bojim ดิฉันไม่กลัว Ja se ne bojim. มีเวลา Imati vremena. เขามีเวลา On ima vremena. เขาไม่มีเวลา On nema vremena. เบื่อ Dosađivati se. เธอเบื่อ Ona se dosađuje. เธอไม่เบื่อ Ona se ne dosađuje. Hiu. Biti gladan. คุณหิวไหม Jeste li gladni? คุณไม่หิวหรือ Vi niste gladni กระหายน้ำ Biti žedan พวกเขากระหายน้ำ Oni su žedni พวกเขาไม่กระหายน้ำ Oni nisu žedni